Copyright Goethe Verlag München Book 2คลิปเสียงฟรีในหลายภาษา หนึ่งยกคน ا ช خ อสดิฉันมันดิฉันและคุณ มันว่าทุเราทั้งสองฮาร์ดูเยมอเขาอูเขาและเธออันมาร์ดว่าอันซันเขาทั้งสองฮาร์ดูเยอันฮา ผู้ชาย آن مرد ผู้หญิง آن زن เด็ก آن بچه ครอบครัว یک خانواده ครอบครัวของดิฉัน خانواده من ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ خانواده من اینجاست ดิฉันอยู่ที่นี่ من اینجا هستم تو اینجا هستی เขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่ آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست เราอยู่ที่นี่ ما اینجا هستیم คุณอยู่ที่นี่ شما اینجا هستید พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ همه آنها اینجا هستند